Verheer die Heere, jylle hemelweesens, verheer die Heere vir sy grootheid en kracht, verheerlik die Heere oor die heerlijkheid van zijn naam, dien die Heere in die grootsheid van zijn heiligheid, die stem van die Heere weerklink oor die waters, die God van die heerlijkheid donder, die Heere is op die machtige waters, die stem van die Heere is machtig, die stem van die Heere is vol majesteit, die stem van die Heere breek seders, Die Heere versplinter die seders van die Libanon. Hy laat die Libanon bokspring soos een kalf en die Sirion soos een jong beest. Die stem van die Heere tref met weerjugstrale. Die stem van die Heere laat die woestijn bewe. Die Heere laat die kades woestijn bewe. Die stem van die Heere laat die oeie lam en stroop die bosse kaal. In sy tempel sê almal, Heerlijkheid. Die Heere regeer oor die watervloed. Die Heere heers as koning vir altyd. Die Heere gee kracht ons sy volk, die Heere zien sy volk met vrede.